ԼՂ նախագահն ու ազգային ժողովի խոսնակն ընդունել են Բելգիայի Դաշնային եւ Բրյուսելի շրջանային խորհրդարանների մի խումբ падգամավորների։ Այսօր վերածնդի հրապարակում 15 ավտոմեքենաների բանալի ներդրվեցին հասցեատերերին։ ԼՂ խնդիրների նվիրված ֆորում Ուրուգվայի մայրաքաղաքում։ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցել Շուշիի վարանդա երգչախմբի համերգը։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը պարտությամբ մեկնարկեց աշխարհի 2010 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հանգստյան օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 110 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապանների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1500 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ պատասխան գործողությունների դիմում միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 3-ին ընդունել է Բելգիայի Դաշնային եւ Բրյուսելի շրջանային խորհրդարանների մի խումբ падգամավորների։ Քննարկվել են երկու երկրների միջև խորհրդարանական կապերի զարգացման առնչվող հարցեր։ Բակո Սահակյանը կարևորել է Բելգիայի խորհրդարանականների այցը մեր երկիր ԼՂ հրճակման 25-րդ տարեդարձի տոնական միջոցառումների շրջանակներում, նշելով, որ Արցախում բարձր են գնահատում անկեղծ եւ անշահախնդիր անշահախնդիր բարեկամությունը, այն դիտարկելով որպես մեր հաջողությունների առանցքային բաղադրամասերի կողմերից մեկը։ Նույն օրը Բելգիայի թակավորության դաշնային եւ Բրյուսելի շրջանային խորհրդարաների падգամավորներին ընդունել է ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Ողջունելով Բելգիացի խորհրդարանականներին ազգային ժողովի նախագահն ընդգծել է, որ Բելգիայի տարբեր մակարդակի խորհրդարանները ներկայացնող падգամավորների հետ շփումները վերջին տարում մեծապես ակտիվացել են եւ արդեն ժամանակն է հանդիպումներին կազմակերպչական ձևաչափ տալ։ Բելգիական խորհրդարանականների պատվիրակության ղեկավար Էլս Վան Հուֆն իր խոսքում նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Պրագայում խորհրդարանական դիվանագիտությունը կարևոր գործիք է միջազգային հարթակներում լսելի դառնալու համար։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հերթական բարեգործական առաքելությամբ Արցախում է Ռուսաստանաբնակ մեր ազգակից հայտնի գործարար եւ բարերար Լյուդինգ ընկերության նախագահ Արթուր Վարժապետյանը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Սկսած 2008 թվականից բարերար Արթուր Վարժապետյանը բարեգործական տարբեր ծրագրերով հաճախակի է լինում Արցախում։ Մեծ է բարերարի դերը երկրի հզորացման ու շենացման գործում։ Ապրիլյան պատերազմի թեժ օրերին մեր ազգագիցը կրկին մեզ հետ էր։ Այսօր վերածննդի հրապարակում նրա բարեգործությամբ 15 ավտոմեքենաների բանալիներ տրվեցին հասցեատերերին։ Միջոցառմանը ներկայան լղը նախագահ Բակո Սահակյանը, հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, ազգային ժողովի նախագահ Գահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայք Հարությունյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ ԼՂ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանի խոսքով Մեքենաները բարերարի համաձայնությամբ տրամադրվում են ԼՂ պաշտպանության նախարարությանը, ԼՂ կառավարության առընթե ազգային անվտանգության ծառայությանը, ԼՂ գլխավոր դատախազությանը, հանրային հերոստարադիո ընկերություն Փակ բարնետիրական ընկերությանը, ԼՂ Մարտակերտի շրջվարչակազմին, ԼՂ Մարտունու շրջանի Ճարտար, Հադրութի շրջանի Հարթաշեն, Խաշաթաղի շրջանի Արախիշ եւ Արծվաշեն համայնքներին, ինչպես նաեւ Ասկերան քաղաքի բնակիչ Անդրանիկ Միքայելի բադալյանին։ Թույլ տվեք Արցախի հանրապետության իշխանությունների մեր ողջ ժողովրդի անունից խորին շնորհակալություն հայտնել պարոն Վարժապետյանին իր ազգանվեր առաքելության համար։ ԼՂ Քաշաթաղի շրջանի Արծվաշեն համանքի ղեկավար Արտյուշ Երամիշյանը շնորհակալություն հայտնեց բարերարին նման հայրենանվեր գործի համար։ Ես իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահին եւ կառավարությանը եւ նաեւ մեր բարերար Արտուր Վարժապետյանին։ Սա էլ է հաղթանակ Թուրքի դեմ։ Բոլորովին վերջերս դրող շենք բարձել ամբողջ աշխարհին մեր պատմությամբ 25 տարիների ընթացքում ապացուցում ենք, որ մենք կանք ու պետք է լինենք։ Մենք այսօր ապրում ենք բոլորին հավասար համազոր հզորների հետ միասին։ Ես իմ նաև խորին շնորհակալություն եմ հայտնում այն բարերարներին, որոնք կանգնած են Արցախի ժողովրդի կողքին։ Արցախը հպարտ է, որ ունի նման զավակներ, որոնց շնորհիվ ավելի է հզորանում մեր երկիրը։ Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը իր օրհնությունը հղեց բարերարին։ Այսօր մենք ձեզ հետ տոնելով մեր ազատության 25-ամյա հոբելյանը նաև նշում ենք եւս մեկ հոբելյան։ 10 տարի անընդհատ մեր սիրելի Արտուր Վարշավետյանը գալիս է Արցախ։ Իր իսրտե մեծ աջակցությունը ցուցաբերելու մեզ ասելու մեզ հետեւյալը մենք հայ ենք մենք մեկ ենք մենք բոլորս արցախցի ենք եւ մեկ ճանապարհ ունենք անցնելու դա մեզ գոտե պնդում է ողջևորում է դա բերում է մեզ բարեկեցություն իսկապես դա մեծ նվաճումներից մեկն է ամեն տարի անընդհատ ձեռամբ ազգային բարերար պարոն Վարշապետյանի Նշենք, որ ԼՂ նախագահի հրամանագրով այսօր բարերար Արթուր Վարժապետյանը ապարգևատրվել է Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում կայացած գագաթնաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կենքի կոչումը համապատասխան պայմաններ կձևավորի խաղաղորձընթացն առաջ մղելու համար։ Այս մասին Երևանի Պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի առաջին կուրսացիների եւ պրոֆեսորադասախոսական կազմի արչեվ դասախոսության ժամանակ նշել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Իր ելույթում եւ հարցերին պատասխանելիս Էդվարդ Նալբանդյանը ներկայացրեց միջազգային եւ տարածաշրջանային մի շարք հիմնախնդիրների եւ եւ դրանց լուծումների վերաբերյալ Հայաստանի մտեցումները։ Արտգործնախարարը խոսեց ապրիլի սկզբին Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանսազերծած լայնածավալ ռազմական ագրեսիայի դրա հետևանքների հաղթահարման ուղղված ջանքերի մասին։ Հանգամանալից անդրադարձ կատարվեց Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում կայացած գագաթնաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Էդվարդ Նալբանդյանը շեշտեց, որ դրանց կյանքի կոչումը համապատասխան պայմաններ կձևավորի խաղաղ գործընթացն առաջ մղելու համար։ Գազամատակարարման համակարգի աշխատողների օրվա կապակցությամբ հանրապետությանը մատուցված երկարատև եւ բարեխիղճ ծառայության համար այսօր ԼՂՀ կառավարությունում տեղի ունեցել ապարքեվատրման արարողություն։ ԼՂՀ էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը ողջունելով ներկաներին օրվա արդիվ շնորհավորել է գազամատակարարման համակարգի աշխատողներին։ Արցախ գազ փակbaşնետ իրական ընկերության տնօրեն Սեյրան Միքալյանն արժանացել է ԼՂՀ էկոնոմիկայի նախարարության ոսկե մեդալի։ Հանրապետությանը մատուցած ծառայությունների եւ ներդրած ավանդի համար էլ մի Մի խումբ աշխատակիցներ ապարգևատրվել են ԼՂ վարչապետի հուշամեդալներով եւ պատվոգրերով։ Արցախի հանրակրթական դպրոցներում ընթանում է նախապատրաստական խմբերի աշխատանքները։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կրթության եւ սպորտի բաժնի վարիչ Կարլե Մարկարյանը նշել է, որ մայրաքաղաքի 10 դպրոցներում կան նախապատրաստական խմբեր, որտեղ սեպտեմբերի 1-ի տվյալներով ընդհանուր առմամբ հաճախում են 924 երեխան նախորդ տարվա 864-ի փոխարեն։ Մարտունու Սուրբ Ներսես եկեղեցու հարակից տարածքում կառուցվում է հոգևոր դաստիարակության կենտրոն։ Շինարարությունը սկսվել է 1 տարի առաջ եւ իրականացվում է բարեգործական միջոցներով։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Մարտունիում ժամանցի վայրեր գրեթե չկան, երեխաները, այդ թվում նաև երիտասարդները ազատ ժամանակը ճիշտ լրացնելու խնդիր ունեն։ Խոսելով հոգևոր դաստիարակչական կենտրոն հիմնադրելու դրդապատճառի մասին, ասում է Արցախի հոգևոր թեմի փոխարաշնորհ Սահակ Վարդապետ Չակարյանը։ Հոգևոր հայրը կենտրոնի գործունեությունը կարևորում է ամենից առաջ մտաղ սերնդին հոգևոր աշխարհին մերձեցնելու հարցում։ Նախ հոգևոր դաստիարակություն տալ մեր երեխաներին փողոցից կտրել, որովհետեւ շատ անգամ մենք տեսնում ենք, որ երեխաներ կան, որ ուղղորդող չունեն իրենք եւ մի տեսակ հայտնվում են այսպես անորոշության մեջ։ Ուզում են շատ հաշալի մարդիկ են, լավ պոտենցիալ ունեն, խոսում ես, հիանում ես, բայց մեկը չկա, որ գայծ դնի, որպեսզի դա կարանք դառնա։ Եվ հուսանք, որ այդ հաստատությունը իրապես այդ գայծի դեր է կատարի։ Հոգևոր դաստիարակչական կենտրոնի դռները բաց են լինելու օրվա բոլոր ժամերին բոլոր տարիքի այցելուների համար։ Այստեղ գործելու են նաև Կերակնորյա դպրոց։ Տարբեր միջոցառումներ պիտի կազմակերպենք, նաև կարող ենք կինո դիտումներ կազմակերպել տարիքային սահմանափակում չի լինելու եւ քահանան հոգեորական ամշտապես այնտեղ ներկայ լինելու, այսինքն պատարագից դու կարող են պիտի հավաքվենք այնտեղ սիրո սեղանի շուրջ, տարբեր թեմաներով պիտի զորույցներ պիտի վարենք եւ այլն, այսինքն ամբողջ այդ շենքի կառուցման նպատակը ինչն է՝ դաստիարակել հայ սերունդը։ Կառուցվող հոգևոր դաստիարակչական կենտրոնն իր օրինակով առաջինն է Արցախում, սակայն Սահակ Վարդապետ Չաքարյանը հավաստիացնում է այն առաջինն է, սակայն միակը չի լինելու։ Նման օրինակ կենտրոն նախատեսված է բացել նաև Պարքև Սրբազանի մեր թեմակալ առաջնորդի օրդնությամբ ուզում եմ իրագործել հաջորդը հադրուտ քաղաքում։ Չափագրման աշխատանքներն արված են, քարտեզագրում եւ այլն, եկեղեցապատկան այնտեղ հողատարած կա, շատ մի հրաշալի եկեղեցուն հարակից եւ հիմա նախագծային աշխատանքներն են կատարում, հուսանք որ մոտ ապագայում մենք նման մի կառույց գուցե այլ ավելի ընդարձակ իր գործառույթներով կունենանք նաեւ հադրուտ քաղաքում։ Հոգևոր հայրը շտապում է տեղեկացնել, որ կենտրոնը չնայած հոգևոր է, սակայն նախատեսված դասընթացներից դուրս չեն մնալու նաև ռազմահայրենասիրական դաստիարակության թեմաները։ Ռազմահայրենասիրական դասընթացներն նախատեսված են կլինեն անպայման եւ գիտեք պատահական որևէ բան այնտեղ չպետք է ուսուսանվի չի ուսուսանվելու հստակ այսպես ռազմարվեց սովորեցնենք նաեւ նժդեի գաղափարախոսությունը անպայման քարոզենք ուսուսանենք Տեր Սահակ Վարդապետ Շաքարյանը հույս ունի, որ կենտրոնն իր գործունեությամբ համախմբելու է շատերին, ոչ միայն Մարտունի քաղաքում, այլ ամբողջ շրջանում։ Այս օրերի կենտրոնի շնարարությունը ավարտական փուլում է նախատեսվածը այն շահագործման հանձնել նոյեմբեր ամսին։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Երեք Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցավ Շուշիի վարանդա երկչախմբի համերգը նվիրված ԼՂ անկախության հռչակման 25-ամյակին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արցախում Վարանդա երգչախմբին ու նրա հիմնադիր Պարուն Զաքարին գիտեն գրեթե բոլորը։ 1992-ին Շուշիի ազատագրումից անմիջապես հետո ստեղծված երգչախմբի ազդեցության ներքո մի քանի սերունդներ են դաստիարակվել։ Երգչախմբում հիմնադրման օրվանից առ այսօր երգել են ավելի քան 400 պատանիներ ու աղջիկներ։ Հանդիսատեսն ակնհայտ կարոտով էր ունկնդրում սիրելի երգչախմբի կատարումներն ու Զաքար եւ Կամիլա Քեշիշյանների հայկական խճանկար համերգային ծրագրից ներկայացված հատվածները։ Տոնական համերգի երկացանկում գերակշռողը հաղթական մարտական երկերն էին, բայց եւ այնպես տեղ ունեին նաեւ ցեղասպանությանն ու բոլոր հայ նահատակներին նվիրված կատարումներ, որովհետեւ Զաքար Քեշիշյանի բնորոշմամբ մեր ուրախությունը ցավոք անխարն չէ։ Մեր ուրախությունը անխարն չէ 25-ամյակին, որովհետեւ դեռ 100 ապրիլին Արցախաշխարհը գրքին արյունեցավ։ Իհարկե, հերոսական դեպքում, սակայն մենք տվինք նահատակներ, որոնց շարքին նաև մեր երճախմտի նախկին սաներից Սարգիս Կասպարյանը։ Նա իր բադանեկության դարիներում մի քանի դարի երկած է մեզ տվել մեզի հետ։ Նաև իր զինագիծները, որոնք բաբով պայեցին, բաբանեցին անգամ եւս մեր բաժանապատվությունը։ Սարգիսը ցույց տվավ, որ այն երկին բարերը որ կա երթեին 25 տարի առաջ եւ մինչեւ այսօր լավ ընկերոջ համար անգամ կյանքը կդարապացին ցածեցին որ նա գնացել է ազատելու իր վիրավոր զինագիծը եւ այդ ճամփու վրա ինքեւս ինքած ցույց տալով որ այդ սոսկ երկին բար չի այս իրականն Համերգին ներկա էին բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, պարոն Զաքարի եւ Տիկին Կամիլայի արվեստի սիրահարներ, ինչպես նաեւ վարանդայի նախկին սաներն արդեն իրենց բալիկներով, որոնցից մեկն էլ Արփինե Գասպարյանն է շատ էինք կարոտը պատասխանին, որովհետև ես էլ ամուսինս էլ 94 թվից հենց հաճախել ենք Վարանդա երգչախումբը 10 տարի երգել ենք այնտեղ եւ հիմա էլ մեծ սիրով իրենց հետ երգում էինք։ Գնալով ավելի ավելի բարելավում է թե Վարանդա երգչախումբը, թե Պարոն Զաքարի ու Կամիլայի ստեղծագործությունները Հաջորդ տարի արդեն վարանդայի 25-ամյակն ենք տոնելու, հիշեցրեց պարոն Զաքարը, իսկ մինչ այդ զինվորը Զենքով արվեստագետն էլ իր արվեստով է պայքարելու հանուն հայ ազգի ու արվեստի պահպանման։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը պարտությամբ մեկնարկեց աշխարհի 2018 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարում։ Առաջին տուրում հայկական թիմի մրցակիցն էր Դանիայի հավաքականը, որը Կոպենհագենի Պարկեն ստադիոնում խփեց 1 գոլ։ Ինչպես Չեխերի դեմ օրեր առաջ կայացած ընկերական խաղում, այնպես էլ 3 Հայաստանի հավաքականը պարտվեց չհուսադրող խաղով։ Աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում Հայաստանի հավաքականը հաջորդ խաղը կանցկացնի հոկտեմբերի 8-ին Երևանում ընդունելով ռումինացիներին։ Այդ խաղից 3 երեք օր անց հայկական թիմը կհյուրընկալվի Լահաստանի հավաքականին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 13-ից 18, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։